وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ na hakika tuliwaweka wana wa Israeli kikao chema na tukawaruzuku vitu vizuri nao wakukhitalifiana mpaka ilipowafikia elimu hakika Mola wako mlezi atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakikhitalifiana fa in kunta fi shakkin mimma أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين na ikiwa unayoshaka katika tuliyokuteremshia basi waulize wasomao kitabu kabla yako kwa yakini imekwisha kujia haki kutoka kwa Mola wako mlezi basi usiwe miongoni mwa wenye shaka wala takunanna min alladhina kadhabu biayati llahi fatakuna min alkhasirin na kabisa usiwe miongoni mwa wale wanaozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu usije kuwa katika waliohasiri innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun Hakika wale ambao neno la Mola wako mlezi limekwisha thibitika juu yao hawataamini. Walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau al'adhab al'alim. Ijapokuwa itawajia kila ishara mpaka waione adhabu iliyochungu. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين Kwa nini usiwepo mji mmoja ukaamini na imani yake ikawafaa isipokuwa kaumu Yunus waliamini na sisi tukawaondolea adhabu ya hizaya katika maisha ya dunia na tukawastarehesha kwa muda. Walau shaa rabbuka laamana man fil ardi kulluhum jami'a أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Angelitaka Mola wako mlezi wangeliamini wote waliomo katika ardhi. Je, wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe waumini? وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Na hawezi mtu kuamini ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Naye hujalia adhabu iwafike wasiotumia akili zao. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Sema, angalieni yaliyomo mbinguni na kwenye ardhi. Na ishara zote na maonyo hayawafai kitu watu wasioamini. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين Basi je, wanangojea jingine ila kama yaliyotokea siku za watu waliopita kabla yao ngojeni nami ni pamoja nanyi katika wanaongoja thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin kisha sisi waokoa mitume wetu na walioamini ndiyo kama hivyo yatustahiki kuwaokoa waumini الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na tuliwaweka vyema wana wa Israeli wakaishi katika nchi nzuri na huko kihifadhi dini yao na wako mbali na dhulma iliyokuwa ikiwapata. riski na neema zimojalia. Lakini mara baada ya kuonja neema ya utukufu baada ya unyonge yaliwasibu maradhi ya kufarikiana. ukakhitalifiana juu ya kuwa imekwisha bainika kweli na uongo. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya kiyama na atamlipa kila mmoja kwa alilotenda. Ikikuingia shaka wewe au mwingineo katika huwahi tuliokuteremshia, basi waulize watu wa vitabu vilivyotangulia walivyoteremshiwa manabii wao kwao utapata jawabu ya kukata yenye kuafikiana na haya tuliyokuteremshia wewe na haya ni kutilia mkazo ukweli wa uwazi wa dalili pindi kitokea shaka yoyote basi hapana njia ya kutia shaka sisi tumekuteremshia haki isiyo na shaka yoyote basi usishindane na yeyote mwinginewe katika kutia shaka na kutaradali Wala usiwe wewe wala yeyote katika wanaokufuata miongoni mwa wanaokadhibisha hoja na ishara zilizowazi msije mkaingia hasarani na ghadhabuni kama hali ya makafiri wasioamini. Na akisemezwa nabii basi ndiyo wanasemezwa wote wanaomfuata. Hakika wale iliyokwishapita juu yao hukumu ya kuwa wao ni makafiri kwa kujulikana inadi yao na chuki zao hawatuamini hata ukijangaisha vipi nafsi yako kwa kinaisha na ukiwajia na kila hoja na iwe wazi vipi hawakinaiki wataendelea tu na upotovu wao mpaka wamalizikie kupata adhabu chungu lao kila mji ungeliamini ingeliwafaa imani yao lakini hawaamini na kwa hivyo hayapatikani manufaa ila kaumu ya Yunus kwani wao waliamini na wakapata manufaa yao tuliwaondolea hizaya na machungu na tukawapa starehe ya dunia inayopita mpaka ifike siku ya kiyama. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka watu wote katika ardhi waamini, wangeliamini. Basi wewe usihuzunike kwa ukafiri wa ushirikina. Wala haiwi imani ila kwa khiari. Basi wewe huwezi kuwalazimisha watu kwa nguvu ili wafuate haki na waitikie. Haikupasi kutaka kuwalazimisha waamini wala hutoweza hata kujitahidi vipi. Hawezi mtu kuamini ila akielekeza nafsi yake kwa hayo na Mwenyezi Mungu akamsahilishia sababu na njia za hayo. Ama yule asiyeelekea imani huyo basi amestahiki kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu na kupata adhabu yake. Na mwendo wa Mwenyezi Mungu ni kuwapa adhabu na ghadhabu wale wanaozipuuza na kuzikataa hoja zilizo wazi na wala hawazizingatii. Ewe nabii, waambie hao wenye inda Tazameni ishara zilizo wazi zinazoonyesha uungu na upweke wa Mwenyezi Mungu zilizoenea katika mbingu na ardhi. Lakini ishara juu ya wingi wake na maonyo na yangawa na nguvu hayawafai kitu watu wanaokataa na wala hawatumii akili zao. Hawa wanaokanya kama hawaamini basi hawatoangalia. Aya hii na aya nyingi nyinginezo zinaita watu wajifunze kwa kuangalia na kuzingatia yani observation na inaita watu wajifunze elimu ya ulimwengu na viliomo ndani yake kwani huo ulimwengu umedhalilishwa kwa ajili ya mwanadamu kisha hizo aya zinataka watu waingie katika ilmu za kujaribu yani experimental science kwani hiyo ni njia ya kujua kwa kuona vinavyoonekana basi hao wakanyao wanangojea lolote ila kufikwa na siku ya shida kama zilivyowapata kaumu ya Nuhu na kaumu ya Musa na wengineo. Ewe nabii, waambie ikiwa mnangojea mfano wa hayo, basi ngojeni, nami pia nangojea pamoja nanyi. Na karibu hivi mtasibiwa na kushindwa. Na siku ya kiyama mtapata adhabu. Kisha sisi huwaokoa mitume wetu na waumini kutokana na adhabu hiyo. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewaahidi kuokoa na hadi yake ni ya kweli wala haini kinyume.